D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Wëllkomm bei eiser 265. Bahá'í Emissioun um Radio Ara. An eiser leschter Emissioun hu mer gesinn, wéi d'Anna, e Meedche vu 17 Joer, senger Frëndin, dem Emilia, de Bahá'í Glawe presentéiert. dass et eng Weltrelioun ass, wou all Rassen a Vëlker an engem Glawe kënnen zesummekommen, dass Bahá'u'lláh deen ass, deen zu allen Zäite versprach gouf. D'Anna zitéiert Bahá'u'lláh, dee seet, Dat wat den Här als héchst Heelmëttel a mächtegst Instrument fir d'Heelung vun der ganzer Welt verschriwwen huet, ass d'Unioun vun all senge Vëlker an enger universaler Saach, engem gemeinsame Glawen. Déi éischt Léier an dëser kuerzer Presentatioun war d'Bezéiung tëschent dem Mënsch a sengem Schëpfer. Gott direkt kann een net a senger Essenz kenneléieren. All Virstellung, déi mir vun eisem Schëpfer hunn, kënnt vun eiser eegener Virstellungskraaft. D'Bild kann de Moler net verstoen. D'Buch kann den Auteur net verstoen. Genau sou ass eis Relatioun mat Gott. Well Gott eis awer ni alleng léisst, bréngt hien eis all Kéiers dann e Prophet, eng Manifestatioun, déi eis Gottes Wëllen a seng Ziler bréngt. D'Manifestatioun vu Gott fir eis heitig Zäit ass Bahá'u'lláh, sou wéi et virun 2000 Joer Christus war. Gott schéckt vun Zäit zu Zäit, no de Besoine vun der Mënschheet, eng Manifestatioun, fir eis de Wee ze weisen. Gutt verstan, mir decidéieren, wat mir domat maachen. Mir hunn eise fräie Wëllen. Dat ass esou wéi d'Sonn, déi Gott duerstellt, an e Spigel, deen d'Manifestatioun duerstellt. D'Hëtzt vun der Sonn ass vill ze staark fir eis Mënschen. Wa mir ze no sinn, verbrenne mir. Am Spigel gesi mir d'Sonn genau esou gutt. A mir sinn och wéi e Spigel, an deem sech d'Luucht vu Gott refletéiert. Wann de Spigel vun eisem Häerz propper ass, kann e vill vun der Luucht vu Gott refletéieren. Wann e voll mat weltlechem Stëbs ass, refletéiert en sou gutt wéi näischt. A wa mir eis der Sonn zoudréien, kréie mir déi néideg Kraaft an Energie, sou wéi hei op der Äerd d'Sonn alles, wat erschaf ass, mat Liewen erfëllt. De Rang vu Jesus Christus ass dee vum Jong vu Gott. Am Bahá'í Glawen ass de Rang vu Bahá'u'lláh dee vun der Herrlechkeet Gottes. D'Léiere vu Bahá'u'lláh sinn a perfekter Harmonie mat de Léiere vu Christus, awer si riichte sech un d'Besoine vun haut. Et ass haut Zäit fir eng aner Manifestatioun vu Gott. Op dëser Plaz mécht d'Anna eng Paus mat senger Presentatioun a freet d'Emilia, seng Frëndin, ob hatt vläicht Froen hätt zu all deem. Da proposéiert den Emilia, da proposéiert et dem Emilia eng aner Léier vu Bahá'u'lláh ze presentéieren, d'Zil vum Bahá'í Glawen. Et ass dat d'Eenheet vun der Mënschheet. D'Bahá'í Léieren soen eis, dass mir d'Friichte vun engem Bam sinn. an d'Blieder vun engem Aascht. Och wa mir anescht ausgesinn an eis eege Gefiller hunn, och wa jiddereen ënnerschiddlech Talenter a Fäegkeeten huet, komme mir alleguer vun der selwechter Wuerzel, Mir gehéieren all zu der mënschlecher Rass. D'Mënschheet kann ee mat engem grousse Gaart vergläichen. an deem all Zorte Blummen niewentenee wuessen, vun alle Faarwen a jiddereng mat engem anere Geroch. De Charme an d'Schéinheet vum Gaart läit an dëser Verschiddenheet. Mir duerfen et net zouloossen, datt eis Ënnerscheeder an eisem Charakter, eisen Temperamenter, eise Gedanken a Meenungen, datt déi Konflikter a Stradereie mat sech bréngen. Mir sollten d'Membere vun der mënschlecher Rass wéi schéi Blummen am Gaart vun der Mënschheet gesinn an eis erfreeën, dass mir dozou gehéieren. Och wann d'Eenheet vun der Mënschheet eng Wourecht ass, un där keen Zweifel besteet, si mir nach wäit ewech vun dësem Konzept, a fir si ze vereenen ass ass keng einfach Aarbecht. Wann s du decidéiers, dech der Bahá'í Gemengt unzeschléissen, wier ech wierklech immens frou, seet d'Anna. Da wäerts du mat eis un der Konstruktioun, um Bau vun dëser Eenheet deelhuelen. Mir ginn eis all Méi, eis Gedanken an dat, wat mir maachen, mat eisem Glawen un d'Eenheet vun der Mënschheet ze verbannen. Engem Krichsgedanken sollte mir direkt mat engem Friddensgedanken äntweren. E Gedanke vun Haass sollte mer direkt mat engem Gefill vu Léift tauschen. Mir sollen alles maachen, wat méiglech ass, fir manner Virurteeler ze hunn. Si hënneren eis drun, eng besser Welt ze bauen. Vill Texter an de Bahá'í Schrëften weisen eis de Wee vun der Eenheet a weisen eis wéi mir deenen aneren hëllefe kënnen dee selwechte Wee ze huelen. Hei dësen Extrait aus de Schrëften, Bahá'u'lláh huet de Krees vun der Eenheet gezeechent. Hien huet e Plang gemaach fir all Mënschen ze vereenen a si zesummen ze bréngen ënnert dem Schied vum Zelt vun der universeller Eenheet. Dat hei ass d'Wierk vun der helleger Guttheet. A mir sollen eis mat Häerz a Séil Méi ginn, dës Eenheet ënnert eis ze realiséieren. Soulaang wéi mir doruff schaffen, wäerte mir Kraaft kréien. An esouwäit d'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í. Iech alleguerten e wonnerschéine Weekend, Äre Jean-Marie.